نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin albarka na litinin wanda ya dace da 24 da wata na safar jirar shugaban halitta annabin Allah dan gatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace ne daidai da 11 haka ne 11 da wata na tara miladiya uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala al shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin bitarin albarka da alkhairi na al zai ce wannan unguwa itarin albarka ta tudun morai a a cikin wannan garin mai albarka na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi da ikon Allah subhanahu wataala akan darasi na 22 ko da uku na'am ya kasance darasin mu na 24 a satin da ya gabata mun doko bayani hadisin al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala ah, wanda mun yi bayanin hadisin ko mun karanta hadisin mun fassara hadisin da ke cewa yuta bi an ali ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nar sabghatan thumma yuqalu lahu يا ابن آدم هل رأيت خط خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ها من يشكو ذا متاشكين وفي المسند من حديث البراء بن الازم مالك وفي المسند يا تبت a cikin musnad na al-imam ahmad min hadith al-barra bin azib daga hadisin barra dan azib Allah ya kara masa yarda barra dan azib na cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu girma qala barra yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi ta tare da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi janazati rajulin min al-ansar gun janaizar wani mutum daga cikin mutanen Madina wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta malamai da dama su ingantar da shi Barra yana bada labarin cewa wata rana Allah ya wa daga cikin mutanen Madina rasuwa sai aka je jana'izar sa fantahaina ila alqabri lokacin da muka iso wajen kabarin a makabarta kenan walamma yulhad har muka iso a makabartan ba ƙare gina wannan kabarin ba ba ai masa wato eh, ba da kabarin nasa ba da ake gina ba saboda lokacin suna suna lahadu ne diki kusan kabari kashi biyu ne akwai wanda ake cewa shakku shakku kuma akwai al-lahd ah, wanda lahadin yafi a musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa lahadun akai masa lahadu shine wanda za a yi kabari kuma daga cikin sa sai a zo a gaba gaba cikin sa kuma sai a yi wani to wannan shine lahadu yana da falala kware da gaske a cikin addinin musulunci duk da wasu daga cikin malamai ma suke cewa ana yin sa a irin inda ƙasa take da ƙarfi ba inda ba ta da karfi ba amma dai shi kansa shakkun baya da laifi na al'aqidi da muke yi yanzu a zo a gina kawai a samu tun akai shi kansa baya da baya da illa duk da wasu daga cikin malaman shi ma sun so su dan kawo maganganu akai sai dai sai al-imam shafi'i shi musu raddi Allah ya dace da mu yace walamma yulhad tafana ba ida masa kabarin sa ba fajalasa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajalasana haulahu ko kuma ka zo muka zagaye manzon Allah muka zauna Ke wayan annabi sallallahu alaihi wasallam anna ala ru'usina at-tayb ka dai ce kamar tsintsaye ne saman kawunan mu. Sama da yadda muka natsu muka bayar da hankalinmu da natsuwa ga daya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin siffar sahabban annabi Allah a duk lokacin da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna natsuwa duk da kasancewar suna cikin makabarta wannan bai sanya ba sun manta fa gaban annabin Allah suke suka natsu kasan idan mutum tsuntsu yana yana akansa kuma baya son tsuntsun ya tashi daga kansa ya zagi zai natsu ne yi concentrate ko wasu suka yi concentrate suka natsu natsuwa ta mai ma'ana kasancewar za su dauki abu mai fa'ida wannan kuma su diyawa hadisai da dama sun tabbata suna nuna cewa ai sahabban annabi haka suke yi idan annabi zai ba su karatu suna natsuwa ina fatan mafahimta fahimta kuma siffa ce ta bayin Allah nagartattu masu ɗaukar karatu a duk inda aka hado zaka ga su cikin natsuwa kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa bastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa khafatuhum malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah ba wasu al-umma da za su taru daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala suna ambatan littafin Allah su yatadarasu da gubayin suna kokarin fahimtar su tsakanin su wajuna illa nazalat alaihim as-sakina face sai natsuwa ta ta sauka a kansu, zaka gansu sun sun natsu ko musamman ma a ce a irin makabarta anan ne kamata a ce mutum malam ka kana ce a ce ga a cikin makabarta duk abin da kake takama da shi akwai wanda ya fika wannan wurin in kudi ne akwai wanda ya fika wannan kudin yana kunci in mulki ne akwai wanda ya fika yana kunci in karatu ne akwai wanda ya fika in rishin kumiya ne da jin kin jin magana akwai ubanka anan haka ne to ashe ya kamata a ce mutun ya ya nutsu a makabarta amma wallahi alazim duk da haka kazo ga yadda mutane suke tasarrufi suke yin wasu ababe a cikin makabarta kai ka rantse da Allah a gidan biki suke ala akwai wani dan uwa da ya taba bani labari wani daga cikin ɗan uwa ɗan kasuwa nan garin ya samu jarabawa ta karewar tattalin arziki kwana a tashi Allah kuma ya rufa masa asiri yanzu an zo janaizar wani daga cikin ɗan uwa da ya rasu wannan bawan Allah sai ya halarta wannan jana'izar a makabarta ana kokarin binne gawar yace wallahi malan da kunne na ina jin wannan maganar sai ga wasu mutane guda ku suna maganar sa a cikin makabarta ana gulmar sa ba alhaji wani bane ba shi bane kaza ana aka dauko tashashi cikin makabarta ana bada labari to lokacin da aka zo na ina cikin shadda giznab sai suka dauko wai gizna ce yake sai ko kuma barazana ce a cikin makabarta gizna ce ko barazana kace kai mallam in kai ka karshe kace wallahi azin ina kallon dai daga cikin su lokacin da yaje kusa gare sa sai da ya kama shaddan ya taba a makabarta yazo ce wallahi shi gizna ce a irin wannan halin kage alama ce ta cewa zuciya ta kike shi malami suka ce idan kaga mutum ya shiga makabarta zuciyarsa bata kareya ba to wallahi yana fama da rashin lafiyar zuciya Allah ya sauke ku sahabbai sunnatu jama'a ga su cikin makabarta kuma ga su gaban wa gaban annabin Allah yace ka anna ala ru'usina tayyib ka da yace kamar tsuntsaye ne saman kawunan mu wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard a hannun shugaban halitta annabin rahma ma'aikin Allah akwai wata sanda ud wata yar sanda yankutu bihi fil ard da yake sakwata yake kota kasa da wannan sandar yana dan gina kasa da wannan sandar yana zaune sun kewaye sa a hannunsa akwai sanda yana ginar kasa da wannan sandar farfa'a ra'sahu sai annabin Allah ya dago kansa a shi kaga lokacin da yake wannan buga kasan kansa yana sunkoye alamar cewa akwai magana akwai damuwa farafa ra'sahu sai manzon Allah ya dago kansa ya kalli sahabbai faqala yake cewa da su ista'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah Allah ya kare ku da azabar kabari abinda annabin Allah ya fito a bakin sa kenan abinda ya fito a bakin annabin Allah ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari da kariyar Allah ya kare ku ya tsare ku da azabar kabari marratayn aw thalathan shakkar rawi so bi ko so uku yace na manta annabin Allah so bi ya faɗi wannan maganar ku kuma so so uku wannan a wannan gabar tana tabbatar da cewa cikin kabari akwai akwai azaba rayuwar dan annabi adam injima da suka ce rayuwa rayuwa kala uku ce akwai wannan hayat ta duniya da muke ciki hayatud dunawiyya rayuwa ta duniya wanda yaro a cikin cikin mahaifis a wannan rayuwar yake rayuwar yake rayuwa in yazo ma akan ta yake rayuwa kuma sai rayuwa ta birce hayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu ومن ورائهم برزخ ila yawmi yub'athun haka Allah ya faɗa sai kuma rayuwa ta uku ce rayuwar alkiyama rayuwa ta ƙarshe to wannan rayuwar rayuwar farin rayuwar duniya wannan rayuwa ce wadda eh, rayuwa ce wadda mutum yake yi da jigangar jiki amma ruhi satabi'ul tabi'ul lil jasad lil jasad ruhin mutum yana biyan rayuwar ce sai rayuwar barzakhiyya to rayuwa ce kuma ruhiya wal jismu tabi'un lahu a alqi a barzakhu ru'in ne ake wa azaba ko ake jiyarwa dadi a cikin kabari ruhin mutum ne ake jiyar da shi dadi ko kuma a azabtar da shi amma anan duniya idan mutum yana jin dadin rayuwa? jikin ne jikinsa ne yake jin dadi ko kuma yami ya wahala kaga jikin yana biyar ruhi a duniya ko amma a kabari eh, eh, jikin yake biyar ruhi amma anan kuma ruhin yake biyar jiki to kuma rayuwa ta alkiyama to kuma rayuwa ce ruhiyya jasadiyya jikin zai ji kuma ruhin zai daddala ba ko ku fahimci karatun ba to wannan hadisi yana karkata da mu cewa ba shakka za a yi tashin alkiyama za a yi azaba cikin kabari akwai azaba a cikin kabari kuma akwai ni'ima a cikin kabari wanda wannan kabarin yana nuna wa mutum gobensa idan an tashi alkiyama shi yasa kafirai idan aka tashi alkiyama duk da musibar kabari da suke fama da ita za su tambaya man ba'athana min marqadina wa ya tayar da mu daga makoncin mu muna kwanan mu lafiya lau ya tada mu ai da ma nan aka bar mu dai kawai a ci gaba da muna azabar la tawala ta Allah ce haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun wannan shi ne abinda mai rahama yayi alkawari ko mazrisi gaskiya cewa za a yi azaba kuma ayi alqur'ani yana ce ko zancen fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab ce annaru yu'raduna 'alayha rayukan su huta ake bijiran musu ana bijirar da huta akan rayukar safe da yammaci guduwan wa safe da yamma Allah ce ana bijirar da rayukan go wuta ana musu azaba sai ce wa yawma taqumu sa'a ran za a tashi alkiyama Allah ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da iyalin fir'auna da shi karan kansa a cikin matsananciyar azaba Allah ya kare mu Allah ya kare mu haka akwai azaba cikin kabari to azabar kabari ruhi akewa ruhi akewa amma duniya kuma koda zai mutum azaba jikin ke wahala ku kun kuma alkiyama Allah ya tsare idan mutum ya shiga wuta to da ruhin da jikin kuma kowanne jiki magayi Allah ya kare sai manzo Allah yake cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya tsare ku da azabar kabari marratayn aw thalathan so bi ko so uku mun karanto hadisin Aisha a tafsirin mu na Ramadan ne cewa azabar kabari wata wata bai huda tana cewa Aisha ki roki Allah ya kare ki da azabar kabari daga nan manzon Allah ya karantar da ita akwai azaba haka kuma akwai ni'ima cikin kabari ban da irin yadda mutun ya mutu Allah ka sa mu cika da imani wallahi jama'a kabari abin tashin hankali kabari da mutun ya san irin musibar ke da kai tare da kabari to da kai dariya kadan da kukanka yayi waita a duniya Duk ta ammal ka ga yadda kowanne mutum in yazo ba wanda za a diba ma kare guda ko rabin kare a ce za a yi masa kabari san rami ne santi santi daya santi dai an haka an gina an sa mutum a ciki santi daya duk abin da kake takawa da shi fa a duniya ta rabu da shi ka bar shi da kudinka da matanka da ayyanka duk kun shagon ka sai dai wasu zo su haye a cikin shagon haka ne mulkin sai dai wani ya haye kujerar yanzu kuma an barka daga kai sai aikin ka daga kai sai aikin ka shesa yasa ke cewa idan mutum ya mutu ababe guda na biyar mamaci guda biyu suna dawowa ɗaya yake tsayawa idan mutum ya mutu dukiyarsa da ayyansa da ake suna rakiyarsa dukiyarka za ta raka ka ta kila aje da motarka da makamancin wannan ko kuma eh, da kuma ayyanka da kuma aikinka da dukiya da ɗaya ba wanda za a baro ya ce bari ya kwana ya tayi baba kwanan kabari biye da ke son ka wallahi ba zai kwana ba go biye da ke son ka ba zai kwana ba zai haka zai juyo yazo yazo na kuma bi hana mai cin shinkawa haka nama wallahi kai ne ka mutu kai kai ne ka mutu shi ba yanzu kawai wani lissafi yake yi wallahi ya shiga wani lissafi in Allah ya samu gida na wuri kaza ya samu gida na wuri kaza to kawai kaga zai buge yaman gaza ya ba larabawa haya shike da kawai Allah ta'ala baka bar rabbuka Allah ya samu wani lafiya sai manzo Allah yake cewa kuma qala sai yake cewa innal abda lalle dan annabi adam idan kana fi qita'in min ad-dunya idan yazo ƙarshen rayuwarsa na duniya zai ginki alaka da wannan duniyar mai karewa asa ita duniya tana karewa kamar da malam mai ta'alimi ke cewa hiya dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adhallu min al-dhalili tasumu bi sihriha qauman wa ta'ma wa hum mutahayyirun bila dalili ita hiya dunya aqallu min al-qalili ita duniya ta fi kadan zama kadan duk abin da ke ganin kadan ne ko to duniya ta fi shi kadanci ta fi zama kadan ne yace wa ashiquha adhallu min al-dhalili wanda ke begenta mai son ta mai kokarin tara ta wanda ya rungume ta azallu min az-zalili kaskantacce da cikin kaskantattu ba wanda ke runguma duniya sai wanda ya kaskanta ke tasumu bis tasumu bisihriha qauman wa ta'ma wa ta'ma fahum mutakhayyiruna bila dalili tana kurmuntar da wasu mutane kuma tana makantar da wasu mutane sai zama to suna su cikin duniya ba san me dalili ba to manzo ke cewa idan mutun yazo karshen kwanansa a duniya wa iqbal min al-akhirati kuma zai fuskanci sabuwar rayuwa ta ta kiyama ta barzafu nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i sai mala'iku su sabko masa daga sama daga annabi bai faɗi adadin mala'ikun ba mala'iku za su sauko daga sama inji annabin Allah bidul wujuhi da fararen huskoki masu fararen huska wannan fa ana nihim almu'min abdul mu'min bawa mai imani ba kowa ba yake samun dama da darajar haduwa da mala'iku a fararen huska da wani shi da kai ne ya san wallahi ba yadda za a yi da su ala akwai wani wani da aka ba mu labari wani juwan da yayi cin amana yayi zalunci ah bawo Allah nan sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ana ganin kamar dai zai kamar ba zai tashi ba ya rike tarbi kina ta istighfari ga ta dai mutuwa ga ta ana kirin ta kiri muzu wani aboki ne da yazo yace ya rance da Allah bai mutuwa a yanzu dai ko ba fa zai mutu ba yace irin iskancin da muka shuka in Allah ya amshe shi yanzu ai ya dace ai ba zai mutu ba yanzu saboda an ci zalin bayin Allah Allah ya samu wani lafiya to mala'iku masu fararen huskoki za su sauko mu bawa mai imani ka anna wujuhahum ash-shams ka dace fuskokin <clears throat> su rana ce saboda haske yadda fuskokin suke kyalkyali suke haske kamar rana tana tsakiya ma'ahum kafdun min akfanil janna tare da su akwai likafani daga cikin likafanin aljanna Allahu akbar za su zo da likafani daga cikin likafani na aljanna wa hanutun min hanutil janna da kuma wani tirare daga cikin tiraren aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar har su za su zo su zauna da shi iya ganin sa za su zai gansu su gansa shi wannan bawon da yake kwance zai rasu yana ganin wa'annan mala'ikun a cikin fararen wuska da ta kai kamar rana kuma zai ga wannan likafanin da suka zo da shi da kuma wannan kiraran. a wata ruwaya har ma da wani akwati za su zo da shi su zauna iya ganinsa ganinsa yana ganin su ثم ji ملك mauti ogaho bai zo ba mala'iku ne alamar cewa wannan bawan Allah rayuwarsa ta yi kyawu a duniya sai mala'ikan mutuwa ya zo thumma yaji'u malakul mauti sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'suhu ya zo ya zauna daidai kansa to a wannan lokacin ne farar da kaga mala'ikan mutuwa ya bayyana to ina rantse maka da wanda ya daga sama ba tare gimshike ba sirrin sika ko lahira ina rantse maka da wanda numfashi na yake a hannunsa kana ido hudu da mala'ika waranna in bittawa danganka ne wallahi alazim ba wanda ya isa ya hana ka je kiyama ba wanda ya isa ya ubangiji ya fada Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah wujuhun yawma idhin nadira إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق التي وظن أنه الفراق a lokacin kuna ta fafatikar a sa masa serum a tahi da shi cizi a tahi ejim a tahi reference duk ba aiki wa shi fa ya tabbatar cewa ba yadda za a yi sai ya bar duniyar nan ba ku da kuke ta wahala wallahi amma shi kan ya sadu da cewa rayuwar ta zo ƙarshe annabi Allah ce hatta yajlisa inda ra'sihi idan mala'ikan mutuwa yazo zai zauna ne a inda kansa yake fa yaqulu sai yace da shi ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'inna yake wannan rayuwar mai natsuwa ya ke wannan rayuwar na tsatsiya da tabi Allah subhanahu wataala tabi karantawar annabin Allah fita ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani. kibita zuwa gafa zuwa ga wata irin gafarar Allah da kuma yardar Allah maghfiratin Allah na ana nihin aljanna injo su malamai ridwan kuma yardar Allah subhanahu wataala wanda mun fada a satin da ya gabata cikin tafsirin mu cewa shi fa yardar Allah ya fi ma aljanna dadi Allah ya ce ya yarda da kai wallahi alazim ya fi abaka aljanna dadi ko kun bai karatu to malaika zai ce da wannan rayuwar ayyatuha an-nafsul mutma'inna ukhruji ukhruji ayyatuha an-nafsul mutma'inna ya ke wannan rayuwar na tsatsiya da ta rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata rayuwarsa gaba da cikin neman ilimi na addini ya kare mutuncin kansa ya bi Allah da takawa bai shirka da Allah ba ita zuwa gafara da ubangiji shi zuwa ta gafara wajen ubangiji waridwani da kuma yarda daga Allah subhanahu wataala fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min min fi siqai sai wannan rayuwar ta fita tasilu tana zuba kama tasilul qatratu min fi yasqa ka kasan ruwa na dagowa daga bakin abin nan kop ko kuma salka ko bido idan ana zubawa haka za ta dinga fita a hankali jama'a mun fahimta wannan rayuwa za ta dinga fita ka dai ce ruwa ne ake tsayewa daga bakin abin da ake zuba ruwa akan sa fa ya'khuzaha fa ya'khuzaha sai mala'ika ya dauki wannan rayuwar idan ta fita fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ayn hatta ya'khudha fa yaj'alha fi dhalika al-kafn wa fi dhalika al-hanut idan mala'ika ya fitar da ya amshi wannan rayuwar ta fita sai ya dauki wannan rayuwar fa idza akhadha idan ya dauke ta lam yad'aha ba zai barta ba في يده أهلنسا طرفة عين ديلة كمتا والإدار فيجعلها في تلك الكف في ذاك الكفن سيسن يوان الرايور تكي وان اللي وفي ذاك الحنود تكي وان نكوم ترارن ديك تكي تكي أبنى أقواتي ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجد على وجه الأرض سيتفتا كما ديكاتي أطيب نفحة نفحة ita ce mafi ƙanshin nimfashi na na na almiski da aka samu a cikin doron ƙasa za kamar za ta kada kadu ƙasan nan da ƙanshi ku masu jiya ba za ku ji wannan ƙanshin ba ba za ku jiya ba amma su malaiku suna san sun sun abin da yake faruwa sai wannan rayuwar ta fita kaya ce dai afyab nafha shi da mafi ƙanshin watan rayuwa na almiski a cikin da aka samu a wannan ƙasa to fayas'udu fayas'uduna biha sai su haura da wannan rayuwar sama mala'ikun sai su ta haura sai su sama fala yamuruna biha ala mala'in min mala'ikaci illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib annabin Allah ce ba za su huce ba su wa'innan mala'ikun da wannan rayuwar a wani gungu na mala'iku da yake sama face waɗannan mala'iku sai su yi tambaya su ce ma hadar ruhu at-tayyib wai rayuwar wane ne wannan mai dadin mai kanshin mai cike da alkhairi mala'iku za su yi tambaya suna asarrin samaniya fa wa innam mala'ikun da suke tare da malakul maut sai su ce da su fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya su ce wane ne dan wane Allahu akbar za su kira sunanka wane dan wane Allah da mafi kyawun suna da ake kiran ka da shi a nan duniya shi yasa manzon Allah su sanya cewa in za ku sanya wa diyan ku sunaye to ku sanya musu nagartattun sunaye kaka je ka sanya musu sunan sunan wani kare ko alade baka sani ba ka san yanzu abinda ake ta kenan ko musamman da ya zama to mafi yayin maza mata ne ke jaye da su kana ganin mutum da kima da daraja wallahi alazim kaga mutum kamili a waje amma yana shiga gida sai abin da ta ci in aka haihi yaro daga kallon fidafinai sai a sa ma yaro sunan wata jaruma alhali suna yana birne shi fa duk wanda aka sa suna dan wani to sunan yana biyan ne shi ku kiyaye suna yana biyar wanda aka sanya shi dan shi Allah ya kare mu annabi ce da mafi kyawun sunansa za a kira shi za a kira sunanka cewana wani dai dan wani a lokacin kai ka mutu amma kuma ana kasuwancinka a cikin sararin samaniya hatta yankahu bihi ila samai dunya sai sun zo sama ta duniya idan kaje tsakanin sam tsakanin wannan kasar da sama akwai mala'iku gungu gungu kamar akwai gate get na mala'iku ko kuna fahimta to idan suka zo sama ta duniya sama ta dai kenan ko Fa yastaftihuna lahu sasani la abude ma wannan rayuwar sun zo tare da rakiyan mala'ika jibril ai eh, mala'ikan mutuwa malakul maut fa lahu sai a buɗe masa fa yushayyi'unahu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha to fa duk wata mala'ika da yake wannan sarrin samaniyar har zawa ta sama ta daga sama ta zawa ta biyu yushayyi'unahu dasu zasu biya da wannan gawa zasu rakai wannan gawar zasu yi escortekin wannan ruhin tun daga mala'ikan da ke cikin sama ta daya har a zo sama ta biyu idan aka zo ta biyu zawa ta uku duk mala'ikun da aka zo za su rakiya wannan gawar saboda kimanta wannan mai ita me yasa ake wa shugaban kasa ko gwamna ko minister zeniya saboda girmamawa ko to kai ne imani idan ka mutu kai ba soji bane ko gendarme za su yi maka za su yi escorte kinka a'a mala'iku ne ko mala'ikun ma masu girma da daraja da cikin sarrin samaniya su za su rake wannan gawar ina fatar mu fa'ita hatta yuntaha bihi ila samai sabia sai sun raka wannan gawar har sama ta bakwai fa yaqulu azza wa jalla sai Allah ya ce mai girma da buwaya uktubu kitaba abdi fil illiyin rubuta littafin bawa na littafin aikin bawa na cikin al'illiyin madauka wa iduhu ila al-ard kuma ku mayar masa da rayuwarsa a duniya a maido rayuwar ruhin a duniya amma aikin sa Allah ya ce a rubuta a cikin illiyin shi da Allah ya ce kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrar lati na'im على العرائك تعرف في وجوههم ندرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم التي عينا يشرب بها المقربون التي إن كتاب الأبرار تبت للتاب أيكم باين الله الأبرار أي المتقون ما سجن صورا الله التي لفي عليين إذا سكمتوا za a kai littafin aje cikin madaukaka tunda kowanne mutum na da littafin sa ko to idan ka mutu wannan littafin za a kai shi ne sama al'aji Allah ce wa ma adraka ta ta kitabun marqum littafi ne wanda yake kiyaye da ake rubuta ayyukan bayin Allah ciki yashhaduhu almuqarrabun makusanta bayin Allah gargadu sun halarci wannan za su ga wannan abu su aikata. za a taskace musu kayan su yace innal abrara lafi na'im tabbas bayin Allah na gargaba suna cikin cikin jin dadi cikin ni'ima Allah ya samu dace to sai Allah ya ce a maido rayuwar a duniya amma shi littafin ajisa to a lokacin da za a maido rayuwar kuma lokacin a nan duniya an sanya mutum cikin kabari ka za a maido masa ruhinsa kuma a lokacin ne za a yi masa tambaya kamar da mu zo mu gani Allah ya ce a ruda cikin al-illi duk da wata ruwaya tana cewa ita rayuwar za a mira ta kamar tsuntsu cikin aljanna rayuwar mai imani duk wanda ya riga ya shi da mutuwa to za su rayuwa za ta dinga tatiru fil fil jannati haythu sha'at rayuwa za ta dinga yawo cikin aljanna duk inda take bukata Allah ka samu dace annabin Allah yake cewa wa aiduhu ila al-ardi sai a rayuwar a ƙasa fa inni fa inni minha khalaqnahum saboda ni daga wannan kasar sai Allah na halice su daga wannan kasar ni Allah na halice su wa fiha u'iduhum kuma a cikin ta zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga wannan kasar zan fitar da su wani lokaci da daban wala Allah ce minha khalaqnahum وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى وانا آية قرآنية كنكو لكن قال سيئة الأسيكي تيوى fatu'adu ruhuhu sai a mayar da rayuwarsa fa ya'tihi malakani sai mala'ika guda biyu su zo masa aina a cikin kabari wanda muke cewa mika eh, na na makiru ko nakiru wa munkar nakiru wa munkar fayajlisanihi malan sai su zauna da shi a cikin kabarin mala'ika guda biyu za su zo guda ya tsaya dama guda ya tsaya hagu fayajlisanihi sai su zaunar da shi zaune lokacin kukun jiyo kun baro cikin wannan ranar kalibi duk karancin ranar fa wallahi al'adun tunda annabi ce za a zaunar da shi ko Allah za a zaunar da shi sai a zaunar da wannan gawar zaune fayaqulani lahu sai wa'annan mala'ikun guda biyu su ce da shi man rabbuka la premier question kenan ko man rabbuka wane ne ubangijinka nan wane ne ubangijinka wa ka bauta ma a duniya kenan shine ai wa ka bauta wa a duniya fa yaqulu sayyidi rabbi allah azza wa jalla ubangijina shine uban allah ne girma da haka fa yaqulani lahu sai da shi ma dinuka menene addininka wani addini kai fa yaqulu sayyidi dini al-islam addini na musulunci fayaqulani lahu sasce shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'ita fikum wane mutum ne Allah ya aiko a cikin ku me zaka fada akan sa wane ne ko me zaka fada akan sa fayaqulu sai ce huwa rasulullah shi dan aiken Allah ne fayaqulani lahu sai su ce da shi wama amluka to a duniya wani aiki kai babban magana eh amma ilmuka miye iliminka iya karatunka mi ina karatunka ya kai duk a wata ruwaya ma amaluka yake a wata ruwaya ma amaluka fa yaqulu sai ta qara'tu kitab Allah na karanta littafin Allah alqur'ani mun karanta shi fa amantu bihi kuma nayi imani da wannan littafin wa saddaqtu kuma na giskata sa fayunadi munadin fayunadi munadin minas samai sai ne kira daga sama yayi kira sai ne kira daga cikin sama yayi kira an sadaqa abdi Allah ya ce bawa na yayi gaskiya an sadaka abdi daga wannan wa zai kira kenan Allah zai kira Allah ce an sadaqa abdi tabbas bawa na yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne ya ubangijinsa shine Allah addinin sa musulunci kuma ai wanda aka aika masa manzon Allah ne kuma ilimin sa da aikin sa alqur'ani ya karanta yayi imani da hukuncin hukuncin alqur'ani da abinda alqur'ani ya bada labari sannan kuma ya gaskata duk abin da ke cikin alqur'ani sai Allah ya ce fa afrishuhu min aljannati ku shi masa shimfida daga cikin kayan aljanna Allahu akbar Allah ya sa mu dace Allah ya ce fa afrishuhu min aljanna ku masa shimfida daga kayan aljanna daga kayan aljanna a dauko kaya daga aljanna a shimfida masa a lokacin sai a kawo masa katifa daga ina daga aljanna a kawo masa bargo daga aljanna dara daga aljanna matashin aljanna Allah ya dace da mu da wannan Allah ce wa albisuhu min aljannati kuma a ƙara masa da wani abu a ɗinka masa kaya a sa masa kaya irin na ɗan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kuma Allah ya ce a buɗa masa kofa ya dinga kallon abin da ke cikin aljanna duk wanda ya bada wannan ansa to da farin Allah ya ce za a shi Allah ya ce a a masa abin nan shimfidar aljanna ai Allah ya ba mu labarin shimfidar aljanna ko karanta nan kusa kusa a eh, cikin suratul ghashiya في جنة عالية لسعيها لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة زرابي آه، آه، متاشنا كيله نمارق ne namarin متل مرفوعة إن جاء الله matallu marfu'a وتا Allah sama wata to da zai kwanta akai sai ya zaba da zai kwanta akai sai ya zaba gadan hawa dari ne gadan dan aljanna hawa dari matakala dari ce iskale dari gare sa kuma kowane iskale shi fida ce da zaman kanta kuma wallahi ka ci yanzu kuma ka jin ga ci ba san gun bayyana ba inda yayi maka nan zaka kwanta a inda yayi maka anan zaka kwanta in kana so ka kwana hawa na 77 can ka kwanta in ka ji kawai kana buƙatar hawa na 30 da kuma ka dawo nan in kana buƙatar 99 kuma ka haye can Allah ya datar da mu da aljanna a tashi dan aljanna fa ku dai aljanna ta Allah ya kai mu ita biyar za a kwatanta wa mutum aljanna wallahi ba zai gane ba sai in ya shiga ai ina ma tsoron dan aljanna in ya shiga aljanna ya kai karin malamai cikin aljanna sun rago wasu bayanai Allah ya dace da mu to wannan gada ta za a doko a shimfida wa mutum kana ganin shi cikin rame shi kuma na can yana morewa yana can yana morewa ko nan kuna ta lisai shi na can shi na jin dadin sa la ilaha illallah sada kuma za a sa masa tufafi daga tufafin aljanna aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq tufafin su alhariri ne fa walibasuhum fiha harir inji Allah kana jin alhariri ka san ai akwai abun kallo a ciki alsuka ce wannan tufafin gamar gasu da dan karan laushi sun fika la taushi tufafin sun fika la taushi sannan kuma ga walkiya kuma suna ƙara wa jiki kyawu duk mulin ta in ka sa su sai ka haskaka sai eh, suna fitar da mutum kamar kowanne cikin aljanna dan wanka ne wallahi ba ba ba kazami cikin aljanna kowa dan wanka ne billahi kuma wankan nan abinda ake ce wanka dan da kaya tsadadu ba wanda zai ce wancan jamu ne wancan faransi a ba wata faransi cikin aljanna kowa na kirki ne dan sunatullahi ce ko halittar Allah ce kuma sai Allah ya ce a buda masa kofa zuwa aljanna To wannan shi ma abu ne mai karramawa sai a nuna masa hotonsa duk da wasu awatarwa ya ce za a kai masa hoton jahannama sai ya zabura ya tsorata ya kuwa sai mala'iku suke da shi da baka bada ansa ba da ran ne gidanka Allah ya kare sai Abu da masa koha zuwa aljanna yana kallon aljanna malai kawai ga su huru yi suna ta yawatawa eh su huru suna ta kai kawo yana ganin su a san wani bawon Allah ya taba cikin magabata ta mafalki cewa an tashi alkiyama kuma gashi bakin kohar aljanna kuma dai bai shiga ba to <laughs> shi ya ba sa da daga ga aljanna ko kuma kuma sai aka ƙara mai ga hurul ain yace wata mace ce bai kaba ganin da ba a duniya tunda yake a duniya bai kaba ganin mace ba ta kawa da mace duniya ma da ya kalle ta yace wallahi bai sakar da kansa ba ai ka san an ce kallo dai ake na sunna <laughs> mallan kawai sai ya koya mata idanu ah sai ta ce da shi sai ce da ita man anti ya amata Allah baiwar Allah wace ce ke tace masa kana jin hurul ain yace kware da gaske tace to ni dai daga cikin matan aljanna ne ko kan naga sai ƙara bude baki sai ce da shi sai ce mata to ni nafsaki auranin kanki mana <laughs> eh, kawai mu yawe tace a kana so na ci haba ai ba a zancen soyayya ce, je ka kai sadaki na yace ai na zan kai sadakin ko miye sadakin ki za ka kai sadaki na ne wajen mahalicci na wajen Allah sai so to miye sadakin ki yace sadaki na shi da azumin nafila da kuma tashin dare azumin nafila wallahi azumin nafila da kuma tashin dare shi da sadakin ta kaga zaka duk matashin da ke son ya samu irin wannan ziyar, to kawai alayka bi sawmi bi sawmi ka azumi azumi kuma ka yauta tashi cikin dare Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu a ƙarshe ya wake ta tafsirin namu wata nan ka mu tafsirin insha Allah ya wake ta ai da ya tashi malam ba ƙara kwana ba limisli hada fa ya'mal al-amiluna <laughs> haba malam matan aljanna ai A dai da akai a duniya sai an bata maka dare da kai da karuna kudi ko ka kai da karuna kudi inda mata ne sai su shuka matsiya ya su dadin ka da zu kawai ka dinga fuska kawai <laughs> in ai kai fuska kawai amma yi kan sai ai maka shi wallahi kuma Allah ya sa liburka ga buhu buhu ka rubuta na soyayya duk wannan bai tafiya da shi sai dai an samu lokacin da za a bata maka dare to amma su matan aljanna malam ba yadda za a yi su bata maka da rai bal ma ya tabbata a hadisin manzon Allah cewa sallallahu alaihi wasallam idan matarka a duniya ta bata maka da rai in kai mutumin kirki da dan aljanna ne to matarka ta can cikin aljanna za ta yi kishi ta bata rai daga mata ku ji da kyau wallahi ku tuga mata bata kuna rai <laughs> ku ci da bata mu ku ci gaba da bata mana a rai tun suna ta suna mu da kishi wallahi eh ka san abin da ke abin da ke ma wani ke bata wa wani wani kuma yayi masa eh annabi ya ce lokacin da kika bata mutun ki dare a duniya to in shi mutunan kirki ne matarsa a aljanna za ta za ta yi kishi sai ta tayi tsakinki ga yosu maganganu akan ki tace saura kadan yayi saura yanzu nan mu mu tare da shi is kuma kuma na faɗa muku duk cikin aljanna babu gaburo aljanna ba ta da gabura yi ai gab aljanna babu gaburo wallahi kuma ba duk aljanna ba mai mace guda duk aljanna wallahi duk aljanna babu mai mace guda babu wanda za a ba mace guda eh Allah ya kai mu malam inda muka shiga ko 73 uku Allah zai ba mu eh 73 uku uku abi hayya qayyum kuma mu ta aiki Allah ka kai mu aljanna da rahmarka malai yake cewa sai cigaba kamun da hadisi a kala sai yake cewa fa ya'tihi min min rawhihi wa tibiha sai yazo masa a cikin aljanna daga rawhi ta aljanna dadin aljanna, da kuma ƙanshin aljanna tiraren aljanna dole za ku tanta maka tiraren aljanna malam wallahi sai dai in ka zo kajiya amma dai kan kai ka san akwai ƙanshi ko ba irin turaren da ba irin kasan ko dini akwai akwai turare abinda ake cewa turare kuma dai akwai ruwa wanda dai ruwa ne eh ai irin turaren da manyan suke sa ai kasan turare ne a ce maka an sai turare kwalbar turare miliyan guda ya rage tsamanin kashin sa ko ni dan wanda da yake ba mu labari kace wata rana matar shugaban kasa ta tawaza zuwa office kin su ba bata wuce minti 15 ba a cikin biro kin sa amma sai da yayi wata kullu yana jin kashin turaren nan sai da akai wata kullu yana jin kashin turaren wata guda wai bata wuce kinsu minti ba cikin biron to ta yi rangaji ne aka an kai ziyara duk ne zo ya zauna sai ya ji kashin turaren tsawon wata guda ya kake tsammanin aljanna da Allah ya halicce ta don mu Allah ya kai mu sai a sai a kunkudo masa kawatan kanshin tiraren aljanna kuma dadin aljanna ha wa yufsahu lahu fi qabrihi sannan kuma a yalwata masa kabarin sa a yalwata da kake ganin wurin ya matsi to za a bude kabarin malam madda basarihi iya inda yake tsinkawa iya inda kake tsinkawa kasan an yi lokacin da malam rabi in ana za a sai da kare in za a sai da ma kare to zuwa ne ake a ce ka dauki dutse ka jefa babu zan zanta a ce ka san meter wi san san sa'a dutse za ka doka iya inda ka jefa iya karshen za a killace maka yaron zanna ka kenan an yi wannan da nan garin an yi wannan to yanzu kaga kuma auna ake ko to shi dan aljanna za a yalwata masa gidansa iya inda yake kallo gabas da yamma kudu da arewa ko ina za a yalwata masa to me zai faru wa ya'tihi rajulun hasnul wajhi sai wani mutum ya zo masa hasnul wajhi mai kyakkyawar fuska yana da fuska kyakkyawa a sifar mutum hasnul thiyab mai kyakkyawan tufafi da cikin tufafi na alfarma tibur rih na kuma ga wani kanshi mai dan karan dadi mai sanyaya rayuwa kasan tirari daga cikin abin da ke sanya rayuwa yasa manzo Allah yake cewa wa hubbibat ilayya min dunyakum thalathan ko ithnain a wata ruwaya an sa min son abu guda biyu cikin zuciyata na daga duniyar ku daga cikin abin da manzon Allah sallallahu yake so akwai tirare annabin Allah yana son tirare ko kun bayyana shi yasa ban suka suke cewa akwai su abubuwa guda uku baka baka eh, idan ka hadu da manzon Allah to baka rasa su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai aswaki akwai mashacin kai sannan kuma akwai turare wayannan abu guda uku suka ce manzon Allah baya rabuwa da su domin in yazo bakin gida zai shiga to sai ya dauko aswaki ya ya goge bakinsa in za a kada sallah aka yi ikama ma yana goge bakinsa ku kun fahimta sannan kuma gashi da dan karan yawan gare gashi saboda dan wanka ne sallallahu alaihi wasallam duk wanka ka wallahi ya kai wanka eh diya ka yaro ta kasan manzo Allah mazun wasa bane Ni kake jin ka kai ustazu kana dokar wanka wallahi bai kai da cikin ɗarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya aishe yasa ma an yi shiga cikin gida su Aisha ba sa bari da fito ai <laughs> saboda dan wankan ne baka ga saboda wankan annabi ba to shi duka fadar tashi a gidan ake ƙara saboda in suna bari yana hita ai matsala za a samu ko kun ba cika rata Allah ya datar da mu ko tirare daga cikin abin da ya kamata mutun ya din amma kaka sanya abin da zai cutar da mutane fa yaqulu sai yace da shi abshir bil ladhi yasurruka ina maka albishir da abinda zai faranta maka rayuwa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan fa ita ce ranar da ake maka alkawari fa sai yace da shi man anta fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair wannan fuskar fa fuska ce da take nuna alkhairi take nuna alkhairi wane ne kai aka ce kyakkyawan laraba tun daga kyakkyawan juma'a tun daga laraba ake gane ta yace ai akwai alamun alkhairi tare da kai fuskarka tana gayin alkhairi wane ne kai fa yaqulu sai yace da shi amluka salih ni ne aikin ka na kwarai ni ne aikin ka na kwarai fa yaqulu sai yace rabbi aqimis sa'a Allah in ku haka ne Allah a tashi kiyamar da kawai a tashi kiyamar rabbi aqimis sa'a Allah tashi alkiyama Allah tashi alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali har na koma wa iyalina dukiyata wannan dan aljanna kenan Allah ya dace da mu kuma ne ya kamata mu kwana ko eh mu kwana cikin aljanna jama'a yanzu <laughs> sati bai zawa sai mu tsinke huta sai mu mu kara gaba Allah ya dace da mu abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah shi yahe muna jama'a wannan hadisin fa akwai darussa masu dimbin yawa akai da za a tsaya a natsu wallahi ba karatun awa guda bane wannan hadisi da za a dauko fawaidikin sa to malam duk fa'ida za a yi mata awa guda akan ta saboda tsantsar abin da yake karantar da mu na kasancewa wannan abin yana fuskantar ka yana fuskanta ta ba shakka wallahi al'adin sai mun mutu duk yadda ko aka daure mu gindi a duniyar nan ko wallahi sai mu rabu da ita ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاسي والذنوب كما هي لكن تند الأمر حقا نيكو وكما با وند ذي زمن توا ما تتشي باتي سيها لون الأمر با الله إذا تدو أشي كاقا مكارة طابنن مكارة وكاري أكن نيمن الجنن kuma ta roƙin Allah ya tsare mu da azabar kabari musamman ta roƙin Allah ya tsare mu da azabar azabar kabari a wata ruwaya fa za a ce ma wannan bawan Allah yayi kwana irin kwana an gayi ka san kwana ango ba damuwa tare da shi Allah ya datar da mu zaka duk mai son aljanna sai yayi kokari Allah ce wa fi zalika falyatanafasin mutanafisun ya Allah muna roƙonka ka samu aljanna da ka, ba dan ayyukan mu ba Allah ka tausaya mu ka sanya mu cikin bayonka mutanen aljanna ya Allah wannan abin da muka karanta na ni'imar da za a ni'imtar da bawon bayinka daga tattu Allah ka sanya daga cikin muna ciki ya Allah ka sanya muna daga ciki da mu da mahaifanmu da matanmu da ayyanmu baki daya ya Allah ka samu wanye lafiya ya Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah ka sanya aljanna ce mu kumar mu ya Allah wannan kanshin Allah ka samu more da shi ya Allah wannan darin da muke ji ya Allah ka jidda mu shi ya Allah Allah ka samu wanye lafiya wannan kasar tamu Allah ka kwantar da mu da hankalin mu Allah duk abun da zai zama to alkhairi gare mu Allah ka hada mu da shi duk abun da ke kuma sharri Allah ka kare mu da shi duk wanda ke nufin mu da sharri a wannan kasa ya Allah ka san sa ka san inda yake ya Allah ka san kuma irin abun da ya taka ya Allah muna kai karasa zuwa gare ka Allah bai fi karfin ka ba in ya fi karfin mu ya Allah ka iya mu kai mana maganin sa Allah ka yi mana maganin sa Allah jagorin mu ka kara musu jin tsoron ka wannan damanar mai tarin albarka Allah ka tsare mu ya Allah ka kai manoma abin da suka shuka ka sa a girbi abin lafiya kuma a ci abin lafiya ɗan kasuwa mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin su ɗaliban ilimi Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka mai amfani Allah ka tsare mu da ilimin da ba albarka ba amfani a cikin sa ɗan uwa waɗanda ba sa da aure Allah ka ba su masu niyyar ƙari kuma Allah ka taimake su ka ba su nagari bi rahmatikal lati wasi'at kulli shay eh, akwai sakonni daga diyawa daga ciki na ɗan uwa mata Kullum suna ta addu'ar aure dai mala a sa cikin addu'ar aure ina jin nan daga ba sai mun ka take kawai ayi kace kace kowa ya duka <laughs> Allah ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh